Obujukiro bwebiragiro esura ya 10 Pasika Oyekomereze omwezi gwa Abibu bishemerezaga omukama ruwanga wawe Pasika akuba omwezi gwa Abibu omukama ruwanga wawe akakwiya Misiri omukiro omubuyo bwawe bwentama anga bwente utambire muga omukama ruwanga wawe kitambo kya Pasika bali alironda kufuka miro utalikiria na mukategwina itumbyo ukiriega mubiro mushanju no mukategutaina itumbyo mukategwena ku arukuba okaruga omunsi ya Misiri omubwangu oliega otyo paska ubone kwijuka ekiro ekyo barugire omunsi ya Misiri ebiro byona ebiburura bwawe otalibone kwao itumbyo omunsi yawe yona ebiro mushanju n'enyama y'ekitambo ekyo litamba bwaigoro bwekiro kya mbere utali lalao kiro kyona kugoba bwanki ombigo byo mukama ruwanga wawe alikukua otalitambiramu kitambo kya pasika shana kukitambira mbali omukama ruwanga wawe alironda kuba niyo afukamirwa obeniyo tambira kitambo kya pasika bwaigoro amatobera gezoba omwizoba eliyo warugire misiri okichumbe mara okirire mbali omukama ruanga wawe alironda kandi bwankya okwate omwanda ugaruke omumaye magawe ebiro mukaga oliega omukate gutaina itumbyo kandi omukiro kyamushanju abeyoga ente kontakatifu omumaisho go omukama ruanga wawe kirekyo otalikora mulimu ebiro bikuru byegesha obale amalimansi mushanju Oruwa banza otikugesha emyaka awo burashemerezaga omukama ruwanga wawe kiro kikuru kya malimansi omwongere kiongo kyobwe yendezi omuganuze okwo omukama ruwanga wawe aliba akuwaire omugisha obeniko omuganuza mara oshanduke omumayishoge iwe na mutabani wawe na muwara wawe omwiri wawe no muzana wawe omulevita ali omwawe mufuruki emfuzi n'entumbu akazi abali kutura omwawe amwanya ogwo mukama ruwanga wawe alironda kubaniyo asingira oyijukega oko wabaire olimwiru omuli misiri mara oyegendereze kukwata ebiragiro ebi ebiro bikuru byegesha oshemeze ekiro kensisira ebiro mushanju oro ramaraga kutera engano arwano no kujunga edivai oshanduke akiro kikuru ekyo iwe na mutabani wawe na mwara wawe omwiru wawe muzana wawe omulevita mufuruki enfuzi n'entumbwa kazi abali omwawe ebiromushanjo shemerezo mukamarwanga wawe kiro kikuru amwanya ogwalironda olimuganuza otio mara oshemererwe kuba emirimo yawe yona eriba agiyaire omugisha kashatu omumwaka nketwa mushaija wawe wena azoke mu maisho gomukama ruwanga wawe amwanyo ogwo alironda akiro kikuru kyo mukate gutena itumbyo akiro kikuru kya malimansi na akiro kikuru kyensisira kuzoka mu maisho ga mukama ngarozisha buli mushaija agabenkoko alikushobora kuonderana n'omugisha gumkama ruwanga wawe ogwo akuwaire abaramuzi omubigo byawe byona ebyo mukama ruwanga wawe alikukua kuonderana n'enganda zawe otemwa baramuzi nabakuru mara baramule abantu eiramu lyamazima otalikyora mazima oleka kigonzi otalitora rushwa aruo kuba rushwa eyumisa amaisho gomumanyi mara eungura omushango gomuikirire amazima mara amazima gonka obenigo ondera niro olirora okasikanensi yo mukama ruwanga wawe alikukua koliombekera omukama ruwanga wawe yarutale arubajurwayo otalitao kiuku kya ashera kandi otalisimba nyomyo kugifukamira enyomyo ezo mukama ruwanga wawe azitamwa